Zalkarriko papela da, irian, idea, irian proiektuak eta matxak bat, arkitektua nara, eh? Gau kota da, dortuko pregidutua kolosituan, ba, irian azalduko pregidutetan. Protesta ofizia bat, zer egan, egan, datu rastien dioten ez, lege berri da piatzei du nadiko eh, ministro posegua, Esa vez, en el día de Baukala india proiektu mota guztiak kapitik duak zela, eta iridiak eta aritu da. E, nola, nisto ere, horrego. Osea, ditu ematu, momentu eta ez gehan abeatzua. Eta hori, hori, guetan horretzak. Gurek gero ditu, baina, hori gazten, ma, ba, osea, gero, zer demetara, zirik, osea, zein da, ba, gai, e, irian proiektu egiteko eta irian esparro publikoak eta zen, zen izan da grekiak nazi, egiptotik nazi dela daño ba, arkitektu egin mundial irian jok, arkitektu egin mundial ba, teknologiak eta arkitektu bakar egin aurren mundu zuak eta aurreneko ba, espazioak eta proiektatzen arkitektu irian Ni, berro eta maurte, kator urtean egotut, karrera batak nula. Eta ikero gude dute, universitariak unetzala ikastea. Eh? Eta nire keska utzile izan da, bai zarautzen, bai gipuzkoa, bai buskari osuan, buskari eta kapo gutxi bilidea, lan egin. Zeiten da klasikotu da bai baina Eh? Keska izan da, iriaren ere gondizak. Iriaren espazio publiko da plazak arkitekturak da hor hori kontrolatu ahal da modurik onenia, aztertu eta serio desun ginenai. Neitzen interesatzen iri gintza, ba legean eta tirakotu beharko guztatzen dira betzen Baina neitzen zen, iria nola proietatu, nola garratu, nola, nola takbirmu datu eh nola nola para akta tu nola transforma tu esikia gauza kisio isi bera nola izi gara eta kata kata kata eta asko indero behar posta gozai zuen gazti gugo bitu ez da gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara zan gara gara gara gara gara gara gara Osea, aurrego fisaxia ba, aspektu irakurtu gara egitzen. Beste aspektuak, beste aspektu eh, honekin. Duizkorekoa, duizkorekoa izatea. Ba, medio ambiente, aizta bat duzun, medio ambiente, oiguru giroko, irakurtetan. Zerra, joak egin que irakurtu eta nirinkoek, arkitektura, eta irian, eta ba, osota zuriko ba, paisaia norra kokatzen da eta da bien horro alazka guzi aztertu norkoitu ba, dago dute gora eskaz honetan ba, zarotzen azkeneko ba, izan ditan ba, zer garapen egon da eh, ba, irin izan dut zer plano historiko den zer plan gintza mota egin dira, zertako onak izan eso zertako ez zertako balaik izan duten planak, eh? zertako lako asko da, eh? asko da. Eta, ojo, ojo, ez otegean, guain niten egian, zepaik erdita niten egian planak, eh? eben egan, ojo, ojo, eta bat gurekuan, ez papel dezak zatean bezala, eh? ojo, eh? zertako lako asko da, eh? yeah. Akertuko itutu, ba, bortzein, egon dira, azkenean, aurrera nolabaitu dira, teak asal duzuek. Ixan dut ez izan dut txarrak jarri zelabak, egon dira, dira. hori da, hori mutiko ez duzuek, ez duzuek. dugu, dober, egon plazak, egon plazak, egon Azko gero gero notizia, bazen dut apilean horrea, eh, merkatura, eta bortea barrat zituen, eh, aparte lehkoa, kotxe eh. dut eh. ez, zian, eh. Zautu dut, eh, eta ez da, hori hori da, nila behatzi gero eta berro eta boste, eta amarrako, amarrako, nuko, errazio, hori ikustea, hori eh. hori ikustea, ba, והרמב"ן בעניין היעקות שלנו, טיובי הוא מחץ שלו, ושאחר סתרו שהחשולי, סתם, loro tutti si arriva arrivati a India o a situata a che bisogna povera sia che bisogna o o cresti a questo ma tu a guardare Gerdiako txartori dune astatotu bat, ikusi dut batian, oi, astatu dira, sartzen, astatu dira, buruko portu izan zen, astu aia parka dintu, itxitu da, itxitu da, bako parka eh, astatu gaita, eh. Eta zen, hori izan zen, eta ez da komplezu hori nagia, eh, un eh, quello che che tu dici? O sea, pasa sto acto, acto prosatiga onega. Es más, es bestia. ¿eh? Vale. Claro, ¿sabes cómo? La letra dice, planifica se situar en San Mila, zer eta oin dago zazpidaren gure tia, giri da, ba, guztiak izan dira. Hon txan. Beraz, azarotze, euskatu ebrio zuan, erdian urra, planifikatuzia, proiektatuzia, egun iribitu, egun iribitu, egun dala zazpide uten dituzte. Sien identitaz eu eh, Guipuzcoa o Tamar o Tamor o Tegra tías do Tito Rosado Vizcayán, Limó, Bermeado Costanabó da Rabello, do Rosti Orelló, Getaña eu planeta proyecta todo eta xente eta tal plan de veneno que plan do veneno o voy eh, por ahí mira se espero da la ronda de México Μετά από το σκοπό, πλανήθηκε το κόμμα. Ρίσσα, y pues si fue un plano vaciano este planillo que se iba a hacer vota a con el mañana la está otra suerte ¿eh? o sea tranquilo y que no tiene la pista de chichar a mi de cabello tú, si pues que si ya se hace con bien otro claro voy con la novedad en esa nueva negociación frontón rejazo eh, juego de pelota ¿eh? Pronto Protochiquillá e pés pronto frontoibas, non, de rebote co frontoibas. Estamos sesentado de arresiva fuego o da arresiva, sesenta intensidade da rata brillada, da sabes co casco buxo tudo que as cortantes de balar por dentro, eh, para biplaza, eh, eh, eh, sí, eh, para ir a la escolar, mila zazpilun da gara eta betzitik, mila sortzilun da hiruro eta hiruna. egun urte. Eta, ez da, ez pasatzen dena ba, ba, eh? ba, ez da bezia. da da montazio, ba, tamaino berdina, bera, eh? gertatzea, ba, Zabio dek zatu bezala, ez ba, kostaldea, azartzea, hemen asaltzea, personaje historikoa, Pascual Maduz. Eh, eta saltzea, eh? ba, Pascual Maduza, ministroa atienda izan etxegutari. Zan segunda dituta, eto egin zan zautzen. Eta, ba, portugalitzen gara eta, hemen guatikan lehenetatu da, Txarro bat kontatza, gau egon fritzen bezala, edo astu egin duzitu dira, txarro bat egin duzitu dira, txarro bat egin ala, zan, zenea dena duzitu dira, zenea dena duzitu dira, eta, ba, maute dituen txilean morur da, eta, ba, portua, portua kaskarri baina bat, eta, ez ebitzu dutu na, eta, horren, hor da egin bezala, horren, Marusek, hartu zuen, Marusek eta konderia, fanta duen hartu zuen, zagetako ikur hortako pa onena, hartu zituen. Eta gara, Marusek beste arrega bat egertzen zelotzea. Hau da zitu, gara. La fabrik linera, egun lan gilekin. Zara, nekazaritza, arrantzaritza, baina oso egin bogo jazan, oso gara eta. duna hori, Duna hori da, gaur inguruan da dauden duna nantzeko, hori hori hori hori. Eben dira, duna ziak, eh? Duna hori jabentza zen dira, hau, zan, auskalo, auskalo, esurreko, duna marizko, terrestre, eta eh? Erdian, eh? Ba, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, erosi titula, erosi, bueno, ba, egu erzatzen, bueno, bueno, pues, ba, una peseta, eh, ozera, so, una, una, una, simbolika, lanza, baina, eh. Otu, hor bukatzen da, mauzen etxia eta fabrika hori. Fabrika da hor, eme karmelita ez dira bera, ote, zeon fabrika, karmelita ez dira, dira hor, hotel ez eh, alamen, hotel alamen edo ez, baina hemen ikustea, eta ez, eh, kari hori berdua, fatxara. Beti ikusten dut una brazte hori dugu, beti askotan, zarozko ondatza, tximini hondi bat, eta zer da, esan fabrika honen, osea, fabrika honen, eh? ere eta zer da, tximini bat. Bueno, ez egin usan. Nendaka, berri tximini hain esatzea, ez den, kia kutazura eh? eta mila sotzeron da berro eta mar, eta mila sotzeron da iloro eta mar. Eme iguan ja, txalupa, eme totua. Portua eta, eta ya, zenen artikak pasakea, ba, hako pakabana, eh, usan eskazen, zarea, zara txalupa askotan, behiratu eta behiratu izteo, plano eta iruditxarra, asko ikustea, eh hemen dut ikustea, bau, ba, ikustea ba, hemen kostako linea, txarri bezatu zera hori izako zapotorearen bate bate, nik uste erkote, jasantza hori zentzala, eh. Bara eta berri egiteu, hemen ikustea, kutsuri da zera, gero datu zen problemen dut, hop, oh, aurrean Bai, ba, ozeke, ba, eskatzen gogotu etorri eh, ziren bila hau naiz zer, bago zen etxia zeo, guztaria guztaria erro da etxia eh, ba, nertu eziko ezan eta etxia zeo ba, nago bezala postako buru gandian pasada, eta eskatu zu apretzen abratzen okratzai Ni horre molestatu gabe, eh? Zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, Ona eta hitz dertzatzen hor dut. Zertzen, ondartzen ez zan erabiltzen. Ez hemen ez doa nostri nostri nahi dut egiten. Bera barakalea, eta jo oso dobro egiten dut, Baina, gai hori zehak ez zen. produktu. Hor معروسة en su rescatu, ya que ahora mismo se quiere la a hacer para que tenga un porto de usted ya que usted se ha variado, usted había marido, usted ahora todavía está fortuna, o sea, pero quiero tener el capricho del, del, del jardín de el puesto de Italia, era el chavo. Fomentaron los barcos de pesca, tanto de espero se queda terminado. No, no, no. Ven, vamos a que nos quedamos. linea è l'attività guardata tu sulla attaccato alla bene allora questo che dire libro si parla Italia non se l'ha se non è vero deve aver trovato buono isteria sapete cosa devo dire isteria prano ontara mila mezzi nel corpo prano ontara e dopo Euskal Herriko kosta guztiak, zer, plano bat dago, kostako erri, erri guztiak, nire nire nire Akadin, Donosti, tal, salo, hori hori detalle, tal, eto etzeriak bat nizta. Ebe ikusiak du nahi zan duen dama, eh? Salo ziko kasikoa, hemen ez dago eh? Baina, hemen esatzea, ba, fraile, fraile, fraile, fraile, fraile, qualcuno se l'ultimo ah, ah, che ah, posso situare no? si vi casa zeta é esto agora bueno algo se rentaba ¿eh? voten estudiantes se pasaba se bota tal y que tú otra vez ya que chivo de este caso de los hombres de este caso para era. E quando pronto si sentono portare il suo accasigliato, accasci suo, passare due, portare due e già parlare con tutti, con salve. E salve e c'è un che mandavi il tuo video lì, e e mi gustò lui, non la, e mi implanta tu e propria, e era Onun eh, için eh, bu eşit. Ama bu durumda, işte ama ben de sadece ben de müstehcen bir şey yapıyorum. Ne o kadar mantıklı bir şey değil ki, işte bu pa ama ama ama o sözlerin dünyada, sadece hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü, Bire, ozen oso. Baina, trena, hemen eta ikuskoa eta euskal gondian zion, sistema ferroviario, tres sistema bat, baina, zuen dukua. Habian lortu gortzen nasiak, ordu dago, eh? Zarotzen, erri osua, kunte ginean, erri osua, urtero agantzazu daño, trenian, zen dira, oinati da dira, pasatzen prebat tesana, malta erdikak, ez ez Eta hartu hori, zarkur ditzen han, trege lan, adela bat, una, adela, adela, adela, adela, adela, saputnya Un lo mempersihnya pertemuan dan arahnya anda akan por mereka. está ini, no ni Madrid estudia televisión, ¿sabes que Madrid ya tenía? Tenía de todo el ಸುಮಯ್ಯ qué بين بطن ولد والعتاق من الأدوار لشرطها عكس الإلكترونية الساسبة تعرفوا بين الدنيا ماشية وكان على سيطرنا عليها بايوتي كمان написал, сарая съемка, что еще никогда. Пакетин не тоже. Это сарая не но с кипа, оркестра, который был, я когда, там, где, а, Hortu eh, trenak itzenia, e, inguru eh, azunan amantzio, noski eh? Nien itzian eh? Zer ero la boitu gobinia, eta bilo guapunte guapen duro, plena zahar. Gero bidiek polizia, gaur guztien irakure gaur preparatzen, ba, muguruzak eta izan bezuen, ba, bueno, Claro, con este tipo estará en un tráfico insoportable. Los coches tienen que pasar por, por la calle Mayor, aquí de Sancha, por esta misma mañana, o estoy en fotógrafo de Santo Domingo. O sea, se ha representa el tipo este de la una de las cosas. Tren hasta solito. Bueno, mira que el Señor está amados. ¿eh? Amados, pues me va a pasar ya. fabrika linera hori desagertuta. Nik uste, nire ikotiziak, Madozek bere Madriko familia ingurukoek, eta dan artian, tarpa hausena partitu zuen, mendigo zatikak, tras, tras, tras, to, hau, esto da di, to, se, esto da di, tarpa, pa, pa, pa, pa, pa, hori zen, hori zen, marozen etxia muruan nintzeo, hori pobreak erzuen, gran hotela parcela de marozen terrakotazio, anuntzuen hotel bat bat bat bat bat bat bat bat bat eta gero emresa, pilana, pietre, baina, tanak sortu du, ziak, ba, paisai atentikak, ba, Orduan, ere ikustea, ba, hau da, hau zaharra. da aderikan, iri paisajeroa aderikan, iri giroa baina, baina, guk zentu dugu zaharra, oztu dozor, oztu dozor, oztu dozor, interseptia zaharra. Eta ikusten diren kabila guzti Da, bidea behar ziren diren, bidea da, marutetan, eh? Mendila dut artean, eitea, batzera txiki xioka horretzera, moduko zati bat dihurtzea, eh? Ba, zuako enean auto bila, zuako enean, eh, ene zagoetan bizena, eta eta hori bertea horra bat, eh? hori bat, eh? Baina, baina, alka bestia, zan, hori mantendu inda bako, porzela zitu, txiki jazian, ez du posibilitatu, beste mantzili horretan, guain, ikusiko lehen lenda biziko zaraduz. Zorro jarren kuadro bat, ala merana, zorro jarren ben ibiza, zorro jarren ben ibiza, zorro jarren ben ibiza, zorro jarren ben ondartza, guen ondartza baina, ala parzelua, hemen ikustezuen, hemen eta eta alamera ere dut, eta baita, Zatalak aldera, gutean, ba, horrek ustean, diluak eta zeetan egotean, bai, ba, ba, ba, da, zerutik gero, azken portu da, ez zituen, kilo enpratatu da, ere. Zerai ondo bai, eh? Ebe, ba, ba, ba, ba, ba, hori, da Milioi bat zatoen dut esetan zuetzen zara. Nintzen dut etxeta intzian, ina inoreun, ina inoreun etxeta intzian, baina urban esatu gara ez zan, eta etxen urban Eta urban esatu zan, askote, etorak betinaz. Udan etxeak dira bat amatzon, eta guk ingetu proiektua. Eta da, nik ingetu proiektu, eh, ba, intizekabit eta guk, ba, espalio ez da oan zabak ditetu egin da peniak atxegirita ez dio gintzituen txezitzak baina algo lokatz gira ura algo, algo usterkeri urbanizko garretu como lugar da a la sesión eh, desde, a ah, ah, la, a eh. e e la, a ta esposo izkarai eta gure ilusituen ez da bandeja però non siete là in autosoluzione, eh? faccio il ciclo vedere loro che non preso. Andiamo a vedere il conto da traduzione. Se sentite cose, se sentite cose, però sarà più di guerra. أو تنظروا إلى نفسنا ولك إذا એની અર્પણ પ્રેસિડેન્સ કહેવાય કૃષિ और सेवा आरोप सब खाली नदी हो de और कॉपी सब रहता खातिर म्हणजे रुको दुसो मातीने सांगितलं मुलांना हा ठेवू सोडणार सांगितलं ते लुक वेची चित्रपटाला लुक आणि वेळ होतो सेशन नाही कारण सेशन शेती आहे Bene, dove sarà queste profanate? para una la Ramón Cortado nunca se las partes fueron buenas hay tres semillas antes ¿eh? pero hay que dar el portado no se ya prolifica en su nada no se ya para el otro prolifica en su ya onda pone plan plan ¿eh? plan y chulia no se ya se pentsatu da, sal, guaiko saltzen dut, txik, txik, txik, txik, txik, txik, txik, Baina, segertatu zen dozti ja. Arzia bota zuen ean, bilinta da hori nua zian, arzia eta ikutu ez dut, da, da. Iriak, nortu zuen, zertu batzik, deo bat da iriak antzeko bat Eta Da hori eta ere, urumeako, ibaia, txasua eta zertu bila, zan marik mondi bat, Zumaia nola da, zeban marizman portu jarri duen hori gan, hori gure asko zautik jo Eta hor lortu zuen, Ibaia kanalizatu, Parisen da Eta marizman portu morala 94% del suelo del ensanche San Sebastián del dominio público. Bestalde, politiko batzuek, hori zidezka dugu, acorde con el organismo más, más innovador del momento. Vamos a involucrar a todos los promotores emprendedores gauchos de la ciudad que entren a comprar solar o sospecha. Es un modelo espectacular. Será un tenente a lo Sí, el señor capacidad de no, no le hagas hablar. Ni con la huella que está viciada. Se acabaría, marca tú. Ja que que Я понимаю, что это работа его, я говорю, не видите, это не работа. Я говорю, я говорю, я тут так говорю. Оу. А ты платишь, а ты говоришь, что тебя regresco. Atrancas cabanas. Lortua arrastauri bari, jama, jarraitere bat, ondartza, paisaia, ingurua, urbanizatu da gure horre. Eskizidazan da honetan egin da, baina ondo, ejempla da, ez da, ez da, irektu ekvaldea. Bueno, hau pixka lupa inaztertzen bat zure, zure kastiak. Eta jartuaz horren arribat da, bi kapa, iru kapa, Bueno, pues se carga el convento de los franciscanos, se lo carga. Sería, y con la opuesta sería ateo. Podría ser ateo, sería un donostiarra de, de, de, de, de lo más conservador para la familia, que eran herederos. Lo pueden atestiguar. pero se carga el, el casco de fundir el casco no se lo lleva por delante hace la a la de la de por delante de Narros a buscar la delante de Getaria por la parte que tiene o sea es un disparate todo el mundo Trevidia dan claro por Τώρα, τρεπίδια γύρω το μισάν, ο Ούρδα ένα τριμίδια, πέρα από το Κοσουέλα. Καλά, πιούχατο, ε, ε, ε, ο Νικό Κολόμιστα. Όλοι έτσι, όλοι έτσι τούν. Στέλνει ο τσίπασο σε λεβάδο, σε κουτί του σένα. Τεπέμπρο, σε μάτρι μα τα Έτσι Τι το άλλο, ξέρω τριμίδια, στη και χάρη που μα eso, que yo te un plano. Una no plana, ya que me solto que tu plomo cruza, mille veces la perroca se igual, eh. Años heavy, eh. No, cruza era de la norte del mento, arquitecto valeros. Ahí caídos recuerda cómo sale, da que esto que cómo sale. Eh. Entonces cayó del Larrero de San Fernando, de Bobo, doctor, profesor, todo, உடனே சுத்தம் பார்க்கும் எதிரே சாமி ಊರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಅವನ ಅವತ್ತಿದ್ದಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು influenza rilascia eh, quando studiamo la riconosce l'influenza la zonificazione torna industriale, torna residenziale, torna del giardino, torna verde, torna zese, bene? Falta sana sana, va, nigleva e capletena. y ya proyectó vez cada sobre todo, paseale de abuelino. No que se Però insomma, trama industrial, industrial, industrial. il Harrison, zona en san, se la inundó. No se expropia. Se expropia, y punto. Ego bizitzako, terren nuar zaioze, modu du hor, orta, guain, guain, duzu produzetat horren egiten daude hain, duzu produzetat horren egiten daude hain. Baina gara bostu dute, egon dituzi zaiturro, terren nuar den, balen bezitu zaioze, iguan, bos milian milioen bezita hain, nioa ditu bezitea da, bota zitu numeroa bota dugu, ok? Bos milian milioen beste, kasko lau, egin du, eta nondua, txepako zaitu duan, milian milioen, bete dugu 4 Claro, ¿quién planifica con estas presiones de esto vale 5, esto vale 2? No la, no la, Con participación popular, eso es, no hay quien pare esto. la verdad, tú sabes, hemen ibili dira. Horrek, gero, Es muy ibili ya, padres de familia, eta por la vida, Shabir, bueno, ¿qué te voy a preguntar? Documento guardó este, a salud, tengo unas, unas perlas aquí para enseñaros, ¿eh? dormir y Ñame, contra el Motu, contra Martínez Danilo. Claro, Martínez Danilo, pobrecito, claro, venir, cuando vino la democracia, en un mitin apareció en San Sebastián a la derecha del padre, y el padre era Brac Piñar. Eso Pocos pues. sabemos. Apareció a la derecha de la esquina, se presentaba, el señor lista, no sé había estado de arquitecto aquí, no tengo todavía en estos años de. ¡Oh! era arquitecto municipal, hacía todos los proyectos de Zarao. me venían los profesores oye Roberto, que quiero hacer 20 viviendas, porque pues tengo prisa, vete a donde Ignacio de los Santos que está haciendo una casa, pide unos planos y empieza. O sea, un dislate, ¿eh? Uno va, bar, que se la trena veja otiče. Sad razumemo ja ne, jer budi ti ili toda nas prestio se pravo, pravo, pravo, ljuče. No, no, no, i tu ono, ohalanje, sad vedi, ok, šalstvo, te rana. Ohala, ebanja. Vedala, pošla malo tijelo. Igual que se da posibilidad de cabo, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, Tobe sta dove ho detto va, professore, però sì è vero. E che sono avete la voglia, avete la voglia, avete la voglia, ma tanto o a marzo, per te siò clamoueto. E che dico? Deva la faccia. Eh, va a essere cu città, di via del ferro e mi saber castuota ba, para fiscalizar en en aspecto por todo lo mejor saberse da yodo por eso una vez decía que para bañarse cada buenos todavía me chama pero porque que cortamos todavía el duro viejo y otro y nos hacía saber astinduma sausko lebjai sausko evidian proiektue sausko evidian iguru ilore irigi ilore mokunda torsiala nigoku otu chobatu garreta guk ez ginen enteratu osak zan berdia nik aurra kotopu tirori egin garrota Claro, porque estoy hablando Madrid de Barcelona, ¿no? prospectos los, los, los centros el Vasco de Madrid, y nadie nos hablaba de, de, del urbanismo. Pues nadie nos hablaba. caro, otra perla. Es que en Euskal Herria, cuando yo estudié bachillerato, los mismos pueblos y los vizcaínos teníamos que sacar título bachillerato en Valladolid. ¡Manda huevos, usted, eh. Con perdón. Y los de Navarra no se podía sacar ni el título de bachillerato, había que ir a estudiar al extranjero, a Madrid, a Barcelona, o lugar claro, nadie mandaba a la universidad, era muy caro. Ahora que estoy yo a los de Valladolid, ¿eh? durante 20 años que tú de tanto la, la revalia de bachillerato, ahora que vivían de nosotros. Ahora se obligan, claro, todos tenían campo de mi casa donde casi la misma. Va, yo en casi que tuco, Ez dituak ez dituak, ez dituak dut egin behar, baina nolak egin ni ibilin izan dopalakia duak baita ezin ziren, ez dira okazueen, eta arren txiamagorra zireguteko bateri nolako jolko jolatzeko, eta gara ez ditu, ez dituak ez dira okazueen. Eta honetan ez ba, ba, ez dakirik da, ez dakirik da. Behin hori, baina ia bitu marimara, joen dira, ba, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Voglio credere che l'ascoltatore dopo torni qua, non sa quando il tema di Maria, ma a sera non potrebbe alzare Claro, París se que ser la ¿eh? la Boulevard de París era coger los excavadores Creek, de aquí hasta, hasta Tolosa, ¿eh? con la excavadora. ¿eh? هتجيلي الاشتراك اللي هو الرسومات بتقطع في البنك والفيرنا مش الستيل لوت الكاروت يعني بطاطا وين كان الرد او النبي ده جاب شويه كوردين قلت مش التفسير مش فاكر بس يعني Hemen, bat bat, ezatuz nau, etxerri, eh, malezu dut, eh? Eta plazatxo hori, ezatu deu, eta egiten da horan, xaferren den ja, eh, eh, txar. Bueno, ezke, hartu zara, ra, dut testatu. No nos enteramos, De esto es que nos enteramos. Padre había mediano, plano de San una modificación, pero ya le ponían un numerito a cada fragmento de ciudad, le ponían un numerito, decían, 2,8 3,5 tres metros cúbicos, le una de que parecía 2,8 metros cúbicos pero dos era pues que en cada hectárea se, podía construir 100 vidas. la masificación total, ahí, empezó la explosión. Ahí empezó la explosión de la ciudad, se llama señor de Chad. Ahí empezó, pues, el viva Cartagena, ¿eh? Chávez, si quien pueda, no lo voy a demostrar cuál fue el primer, el primer hito que se el romano. O sea, luego, ahora luego, ataque va, Marsion, Marsion bat eta Bihurtzia. Gauk zukalopi gatu gara, nola izan da. Baina, kasu horretan, txartzen, txartzen dena. Autopista, gara nola, gara. Artu, traktorista, egu faktu zuen, da, bilatzen Proposta, aprobada por el MOPU, Propuesta de europistas, horren aurrekua. Zihuan, guan dituen bila horien, gobelien egin du horien, zer mentira dutuko mentimal da horta dikran, pasatzen zen, erribera da, bat dikran, erritikak getu hori pasatzen zen, eh? Baina hemen, soluzion dela enkabetu ez gara da Bravo Lula, ne valja šari, djeci sam u triho, ne? E tam stavite kada guvace ti, ne? E tam plantiate u dom bjakuće ta cetika, e, hore. I po to kašo. E sledite kašovi, e sledite. Mogu Udarit se možda ne, ne, ne, ne, ne, Loptu sam, loptu sam, loptu sam. Passo a bientôt tu vas te bien. Et ça comme si, hein. Ouais, comme pour le régime, il est bien, beaucoup de choses marquées, hein. Astro, régime, régime. Trinchera, trinchera. Ouais, avec tout le monde, vous proposez de voir bien. que pasaron del río en vez de en la desembocadura, que es un disparate, la desembocadura de Noria, es un disparate paisajístico geográfico, que lo pasaron por Aguinaga, por ahí, y que venían tres días a Rey Tours, eh, eh, que venían, digo tu caso, era muy chiquiñame, eh, moi seguiñame, que non parezca que aquí no estábamos, bueno, con os cartapines, eh, moi seguiñame, eh, Davide Orichelli açıklayacak. pure partido cuarta. a ver, sí, Vaya, me sirve para todos, ¿eh? Yo voy por mí, Yo no me quito ninguno. Me sirve a todos, a todos, ¿eh? Solo pasa aquí. Y aquí, cuando digo aquí, es aquí. Sobre todo en Cristo. Yo conozco Galicia, Cataluña, Andalucía. Los arquitectos buenos, los urbanistas buenos, los han respetado desde el PP hasta la extrema derecha y hasta, hasta los del PC. Aunque sean del PC, aquí no, ¿eh? entonces, coño, incluso si lo hay un partido muy de la escala o técnico, va a ver, si no hay nadie, si no hay, si nadie tiene a nadie. ¿Qué tema del urbanismo del territorio hoy en la Diputación de Guipúzcoa? Ahora estoy usted me va a preguntar, ¿qué lleva? No, no, no, está aquí. De usted, conseguir mejor, por ¿O autocrítico, aquí no era la hora. No era la hora, autocrítica, o sea, ¿sabe qué? Pensando en la es legislatura batean, mira, y una a una. Irigintza zutua pentsatu behar dira, pero eta mar urte, egun dira, baina, baina, zer pasailea. Osea, zer pasailea. Buen, buen, erben, erabiltzen egin, karretera eta, ba, ba, da, zautzen eta ikuan sortzen pero hori, egin urte, Masío, oni tak hária měsíců na tu, on tu tak měsíců, pravděpodobně ono chápí, ne chápí, tak prostě nejde, ideme tedy, to se vám Σακούτζουν όλα πάντα στα σπουδάκια, όλα σε εντόψει απλόπροπα, παπαπα, το στη διονέπη, τα ανακοινωσία, τα ανακοινωσία. Ο Ρήμος Πολύπης σε ε, Ρουσάν, Badoz ere txia, bere pista eta dizena, uste da, uste da, txera hori da. oza, pila egon da, eta horti gan, Ozea, hemen, da, terrenua. Hau, hori, todo ez todo Ba, argi du, modu, arkitektu zen modu honenia. Baia, hobeto besia, eta besia, ba, ba, ba. Euskilore. Zapilla, ate sila zapilla, ate papa. Hemen etxeko je, beste hiru je. Ba, kontza. O sea, etza neo, plan, etzeta kopla ba, bueno. Aurria tuta sei gobeu, hori dana hartatzeko, ba, zer la milica se dio hito deu aurkatu da gau hori pertenza di escucha por generación plis plis plis plis eta claro hemen pari basean amar etxe o jauregi ba hemen atea zian igual ba poste un sortire un etxe xitza por arte de vidri bloque sin beko atea Ola egin zuen ikian bat ez postaldean indazio hori nagari esker nik beti indazio txero nahi gara, Eta zutotan oso zuako laguna zan, zuako oso laguna zan, ikzautu ditukiteak. Eta honek lortu zuz, getalien honek lortu zuz, zanatu partia dana baratza txiki furtibo dut eta zer, nor barriera txiki txiki txiki txiki txiki txiki txiki txiki krizden kurda türetilmiş olur ki. Sen bir kalleyi bırakırsan seni. Lan porla avesta, türede seni. Pacifica, le davano di una senza pacifica, tutto rispetto al italiano. Ora come solo è un meritorio, igual ma è, igual di sé. Ora io lo so, e mi cazziare, e mi interessano ora usted, Se han separado 30 de la línea de costa, te ha visto. cuesta más de todas las razas. Tal sama paseo batzau urtetan, ba, erdi ruina da, baina honek jarritako bidea el norte horrekin, honek lortu zuen. Gero ba, paseo limpia. Eta hori esan inbierna. Aunque sea del movimiento, no era del movimiento de la persona, también era de la república, bueno, es el que prolongó la, la Alameda San Pelayo, se trata otra cosa, dice, ¿cómo es posible? Che, no, pure, pure, no, no puede ser, no, no puede ser. Eh? Te voy a decir, por un, un, un, no sé, un torturador, bueno, eh, eh, no puede ser. No puede ser. Instead of 30 years of Mr. Prabhupada, pero un mantir da ni lo plan contrario. Niin kuin lääkärin nikkarin on rite, on jormo ikäis, plana päässä, aktiivisen enää on jormo ikäis, että tuossa matulla. Mä Olimpia kun olympia, kun kurkut, kun pullisan tänä, että voi sillä Käynyt saunut siellä, sillä tavalla tehdä, minä olen ollut. Onika bazkati postara gertatzen dut, gertatzen dut, hori hori hori gazeta. Dine moderon bete intzak guinti bera, eta guk esplikatu dut, joko esiak, tren izan dut, zer, tibora bera zin, bera zin, bera zin, zin, zin, zin, zin, zin, eta esto la y somos de Santa Paco, ba, hicimos una especie de, de, de, de facultinadores actuamos, ¿sabes? Sí, nada, hasta para las medias, ¿eh? Eta, baina zein zuen, atzea gota baina, adik gana, sortzia mara hor, dutea, dutea beste norma hor, atzea zuen, eh? Eta izen ibitzun, eh? anda, edifikabilidadia, eta zuen, eh? ¿Qué podemos hacer con la zona industrial de, de San Jardín? Está empezando la fabricación nacional, no hay alternativa de traslado, es posible, es un chico de viaje. Baina, edibera bea, txaldibera bea, eta autopista nertzea jogo dekitzuen, eta kontatara gine zuena, dibujaron la ciudad, la ciudad, dibujaron la araba caldea, dibujaron un institutua, eh, eh, una tortuga que se va, hori, etxe bizita horiek, lehen manzana horiek, eutera bea, plaza bat horiek, eta horiek dibujatutakoa, horrek urteta, ba, lantzian, ingeniero bat etxarra, ingeniero hori, eragun, eragun, un precursor, eh, se, no a como el, factor del urbanismo liberal. Y que me perdone porque enseñé se los pero el urbanismo lo que hizo fue desarrollar al pie del lo que habían dibujado los arquitectos en el, plan. La plan. Por salvarla, va a los recursos de la misma police protivlada protiv o tom sam kreinan i isati fragment toga on to dao se da se rodi pa on to on to koji se trata on to dao da je plaza plaza vete a ver on to dao eh pesar salvo este los demás pros aquí no lo veo esto ha sido un disparate eh bien poca da ahora ao virtudes aos aos servizos eh لما يقول لي فطاب وصوري فهو شبه وطاب فلا يعني جوش رأس مستيحة فأبو قبل عميس فإنت من مغاري قدس الخطاء وانا تريد لها نولا وطب مش يا يريد يا ليبت وطب مش طيارة يا واحد والله Zitu pasako ya. Zer, zerrek, hiri baten, eraik, eraik, itzuntza, prozedu. Gero hau ira, nahi dara ez, eh, ato zen beste alde, berate batek hazi berkua pentsatzen, bueno, zer, da, tor, aurri hartu gier, da, aurri hartzen berkua limara, torrekoa, ditorreza zen, ba, torrekoa, promotor, nahi gero, ale torrekoa. Zalotzen dintzako, urrengo aukera da, Zalberdin, eta eki aldea da zona industria hori bilak bilakatzea, transformatzea rehabilitatea, rehabilitatea normal hori mundu gaitu usitara gertatzea, zona industria, zona estero gire ez ez transforma, jatu behar terrenua Tako eh, bera aldi eta egotik dinar, eta lurro liberatu eta hor da hor aukera bat, ba, urtetan, ba, Santa Clara ikurua eta hiri zati bat ondo egiteko okera da. Eh? Eta hori eh? zire bat dut egitek ez. Eh? Plano hau zelatu nugu temaratu nugu nintzen dugu gota hemen, azaltu egin hau ba, esparru publikoa. Ego, eh? lehen dut egin ondatza, pasoen maritikoa, eh? Eben gaudet, ba, ba, ja munda eh top de rua, zona lena, la parata, la sala, el iglesia de santa clara, e, e, hemen eh en distrito sua, projecto general, eh mosqui, çerai un pouco pista deportiva, agora topita, sabe o que partilha, que e devo sono lì for fun sono for fun e mi spasso che c'è mia ez da me c'è il servizio non sa che tu dici che e si ni a Hong ni a Rio de to Pacalana eta Etro che ho passato lo sherry che divinte situazione di cinema e guarda, per io altro che è assai la cosa che. Sono stato paupa, eh? Ta, sito otra in nazionale, eh? Cioè, pensi che sia cosa che c'ha annotto. E ho sempre io qua più che a te, eh? Allora, mentre che ho la bella marina cognitiva, poi come dire. Tanti Evet, tek tek bir sağlık sahibi ne satışlar? Sen mi gelmişler, ben de Ez zikuta, zikuta, zikuta, zikuta, para todo del mundo, eh, por por il culturalismo, por la que se mantiene que diveniamo a mañana te vengo fantasma una especie de, de, la caja de una especie de diamante en bruto con esa especie de, de una, una, una no se puede permitir horterada o sea, es más serio el asunto ahora justicia la やしかしさん後